židovski ideološki rat, ispiranje islamskih mozgova je bilo ubitačno. Da je u takvoj atmosferi nisu mogle ništa kazati. Bili su sprečavani kako od zvaničnih institucija i vladara i vlasti, tako i od svojih rođaka i komšija. Bili su osuđivani. Svako njihovo upozorenje na opasnost koja dolazi od kafira, na princip el-wala wal-bara, da se ne smiju kafir uzimati za, ne, za prijatelje, kad su osuđivali svako šurovanje i prijateljevanje sa njima, bili su osuđeni. To njihovo ponašanje bilo je okarakterisano kao uskogrudnost, kao neznanje, kao nemogućnost da se prilagode savremenim tokovima života. Niko im u tome nije vjerovao. Svako upozorenje na opasnost američku smatralo se smatralo se terorizmom. Međutim, danas Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala, taka atmosfera polako nestaje iz naših sredina. Čak smo čitali da je jedan od naših intelektualaca, možemo ovdje malo slobodni reći, intelektukaca, jednom prilikom komentarišući odnos onih koji su se čvrsto prihvatili Allahove knjige i sunneta, rekao da su oni zapravo opisujući te da su oni nesposobni da prihvate, prihvate savrmene tokove života. Kaže, oni su anticivilizacijski. Jesmo, anticivilizacijski smo, ako misliš da je ono što dolazi od ćafira civilizacija. Mi smo anti. Mi smo anti. Međutim, moramo znati da je islam civilizacija, a sve drugo, sve drugo varvarizam. samo u uskom krugu ljudi Kur'an i Sunnet su bili prihvaćeni. Opšta situacija je bila bila žalosna. Niko nije mogao pomisliti da će ikad ti takvi muslimani koji su tako zaljubljeni u čafire i tako ih slije poslijede u svemu čak se u arapskom svijetu moglo na reklamama vidjeti da piše da je američka abuka, jabuka najbolja jabuka do te mjere i onda je Allah subhanahu wa ta'ala želeći ovom umetu hajr dao, dao velike požare i nedaće dao velike stresove ne bi se taj umet iz straha od tih požara pokrenuo i pokušao spasiti sebe i spasiti čitavo čovječanstvo jer mu je to obaveza od Allaha subhanahu wa ta'ala Rusija je ušla u Afganistan i načinila zlodjela koja su van dometa mašte onih koji naj koji su najmaštoviti. Allah je dao da iz tog pepela nikne ono što fali ovom umetu, što je falilo u tom trenutku. Da izraste džihad. Ono što je nestalo bilo iz riječnika muslimana iz knjiga i bilo ostalo samo još spomnjalo se u stihovima kao kulturno nasljeđe Allah subhanahu wa ta'ala poslije toga dao mnoge druge musibete i događaje dao je da se ponovo rasplamsa otpor palestinaca dao je prvi zaljevski rat i dao je ovo danas što gledamo da bi spala ko prenasa očiju muslimana i da bi konačno vidjeli pravo lice Zapada i Amerike i prepoznali svoje neprijatelje. I prepoznali svoje neprijatelje. Da nije bilo tih zabluda i tako čvrstog povjerenja u čafire, muslimane nikad ovo ne bi ni doživjeli. A to čvrsto povjerenje nikad se i ničim ne bi moglo ukinuti, bez obzira koliko su daje i ulema ulagali napora da uvjere ljude u to, ne bi to uspjeli. Amerika je to sama učinila. Ulaskom u rat protiv onih sa kojima će rat sigurno izgubiti. Amerika je to sama učinila i time zakovala prvi ekser u svoj vlastiti kovčeg. Drugo, kad su pokazali svoje pravo krstašku ružno lice, oni su ispred sebe zatvorili istog trenutka vrata da dalje mogu ideološki djelovati na muslimane. I to je drugi, inša Allah, ekser u sklapanju tog mrtvačkog kovčega za njih. Bez obzira koliko mi ulagali na tom putu napora, ne bi to odradili onako kako su oni sami oni sami odradili. Najbolje se to vidi kroz to da Amerika medijski nije uspjela u borbi protiv Usame. Nije uspjela. Barem kad se tiče muslimana. Onih muslimana koji malo bolje, bolje vide. Zašto? Jel to on ima televizijske kuće satelitske programe, jel to on ima radio i, i druge mreže, znači medijske, medijske kuće s kojima raspolaže, jel to on ima toliki uticaj na internet mrežu? Ne. Ništa od toga ne ima. Sve to oni imaju. A opet nisu uspjeli. Zašto? Zato što ta osnova po kojoj on pripada ovom umetu, osnova imana i Islama je jača od svih njihovih laži. Nisu uspjeli čak ni danas protiv Sadama. Iako ne podržavamo takva, takve priče i takve informacije koje se kruž, koje su počele kružiti, čak i Sadam takav kakav jest, kad je pružio otpor i kad su ga napali i počeli blatiti, počeo je uživati ugled kod muslimana. Čak su ga neki na kraju proglasili velikim muslimanom. Velikim muslimanom. I počeli mu dijeliti i pripisivati razne epitete. Naravno, naravno, ne stojimo iza toga, nego samo objašnjavamo kako su nemoćni, kako su nemoćni. Pred tom imanskom vezom. Muslimani sad bi htjeli i sadama u okrilje tog imana ne bi imali razloga da, da ga pomažu i stoje iza njega. Zašto? To je princip kojeg Allah subhanahu wa ta'ala uspostavio i kojeg niko drugi ne može raskinuti. Innamal mu'minuna ihva. Zaista su vjernici braća. Kaže Allah poslanik sallahu alaihi wa sallam El muslimu ehul muslimi la jadlimuhu wa la yuslimuhu Musliman je brat muslimanu ne čini mu nepravdu niti ga izdaje i bilo kome predaje ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ako bude i ispuni kakvu potrebu svog brata Allah će njegovu potrebu ispuniti ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من من كربات يوم القيامة ako kakvu neugodu otkloni i nezgodu i nedaću otkloni od svog brata muslimana Allah će od njega nedaću otkloniti na sudnjem danu ovaj princip islamskog bratstva polako, polako zaživljava i muslimani se polako približavaju toj potrebnoj, potrebnoj granici za međusobno podržavanje, podpomaganje i zajedničku borbu protiv zajedničkog neprijatelja. Kroz sve ovo se otkrilo koliku neovisnost i snagu imaju islamski učenjaci. Čak i u onim zemljama koje su najveći pomagači Amerike kad se ulema oglasila sa svojim fetvama i upozorila na to da je pomaganje Amerike i Izraela kufr, onda smo vidjeli kako se to odrazilo odrazilo na narodne mase. 11. septembar je bio užasan i od njega je užasnije samo ono što je uslijedilo od događaja iza toga. Bio je potresan za samu Ameriku, ali isto tako i za islamski, i za islamski umet pokretanje ogromne ratne mašinerije i tolike vojske i tehnike protiv šake ljudi protiv zemlje koja je iscrpljena decenijskim ratovima protiv zemlje koja je već dugo vremena u opsadi i pod blokadom je zapravo pokazatelj nemoći. Niko se nije oduševio takozvanoj američkoj pobjedi. Niko se nije oduševio. Nikome to ne predstavlja neku veliku, neku veliku pobjedu. Čak naprotiv, to je ukazalo na slabost i time su oni izgubili, izgubili ugled ne samo kod muslimana, nego čak i kod kafira. Čak i kod kafira. Isto tako i ovaj drugi rat je uslijedio nakon dugotrajnog dakle, opsjedanja i nakon dugotrajnog rata i iznurivanja. Onda kad su zatražili od muslimana ustupak koji muslimane nisu mogli napraviti na račun svoje vjere, kad su muslimani sami vidjeli da su došli do crvene crte iza koje je kufr, Allah je dao da se počnu vraćati Allahu i da počnu istikfar činiti i tražiti uputu od Allaha subhanahu wa ta'ala. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه أيها المؤمنون إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين Draga braćo, ona slika koju smo o njima imali prije svega ovoga kad smo mislili da su moćni da skopaju onoga ko pomisli da im kako zlo nanese srušila se kokula od karata već smo napomenuli da je pokretanje tako obsežnih vojnih akcija protiv onih koji su i onako iscrpljeni i nemoćni pokazatelj njihove prave nemoći uz to pored svega toga pored svega toga, još uvijek nisu uspjeli izvojevati, izvojevati potpunu pobjedu. Još uvijek vidimo iskre, žestoke iskre otpora koje se javljaju s vremena na vrijeme. Oni su uspjeli ovo što su uspjeli u islamskom svijetu služeći se izdajicama i onima koje su oni poslužili kao čizme, gazeći po trnju otpora, sve dok se te čizme nisu podarale, pa su ih odbacivali, a zamjenjivali drugima. Sve dok to trnje otpora nije postalo tako jako da nemaju više tih čizama. I Allah subhanahu wa ta'ala je dao da će te izdajice, inša Allah, u najskorije vrijeme zamijeniti onima koji će se boriti za interese ovog ummeta, a protiv interesa kafirskih. Allah Đelešanuhu je svim ovim događajima nesumnjivo želio dobro ovom ummetu. Kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala Ma kana Allahu lijadara al-mu'minina ala ma antum alejhi hatta jamiza al-habitha min at-tajib. Allah subhanahu wa ta'ala neće ostaviti vjernike na onom na čemu ste vi sve dok se ne razdvoji dobro od zla. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين i mi tako potanko objašnjavamo svoje ajete da bi put grešnika bio jasan, bio jasan i da nikakve u tome ne bude sumnje. Zaista je Amerika uvučena u ovaj rat u kojem nema izgleda. Allah subhanahu wa ta'ala je uništio i moćnije prije njih. Uništio je Ad i Samud, uništio je Fir'auna. Kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala kad se radi o Fir'aunu, nakon što ga je potopio فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية mi smo te danas mi ćemo te danas spasiti tvoje tijelo da bude onima poslije tebe aj kažu da su kad su pronašli Firaunovo tijelo i kad su ga odnijeli u laboratorije da je svaki učenjak koji se pokušao primaknuti tom tijelu da bi pravio nekakvu analizu da je crko da je jednostavno umiru Allah subhanahu wa ta'ala je htio da njegovo tijelo ostane ajet. Njihova propast može doći na tri načina. Na tri načina. Da ih Allah subhanahu wa ta'ala uništi nakon što vjernici daju sve od sebe. Kao što je uništio i rastjero vojske koje se bile okupile oko Medine na Hendeku. Druga mogućnost da je Allah subhanahu wa ta'ala uništi vjerničkim rukama. A to je ono što smo spominjali na jednoj od prošlih hutbi. Da Allah subhanahu wa ta'ala da vjernicima snagu da svojim rukama unište svoje neprijatelje. I još jedna mogućnost da Allah subhanahu wa ta'ala učini da se između sebe posvađaju i onda da se između sebe uništavaju. Sve ove oblike smo vidjeli svojim očima. I vidjeli smo kako Allahova vojska, kako Allahova voda nosi njihove kuće i njihova auta. Vidjeli smo i kako Allahova vojska, kako vjerničke ruke nanose patnju i bol čafirima. I vidjeli smo isto tako kako se između sebe svaki dan sve žešće, sve žešće svađaju. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ saznaće i sigurno će vidjeti zulumčari, oni koji su zulum učinili u kakvu nevolju i kak će se uvaliti i kakav će biti njihov, njihov kraj. Allah subhanahu wa ta'ala ako hoće može pomoći vjernike. Ali Allah subhanahu wa ta'ala od nas želi kada bi nas pomogao bez našeg truda kako bi postigli velike dređe džennetske gdje bi, ko bi od nas bio šehid i gdje bi bila naša žrtva. Kad bi Allah subhanahu wa ta'ala od sebe uništio naše neprijatelje, kako bi se mi pokajali? Kako bi se zamislili nad sobom i kako bi se Allah subhanahu wa ta'ala vratili? Allah subhanahu wa ta'ala da je htio Allahovog poslanika sallahu alaihi wa sallam prilikom hijri, mogo ga na buraku prenijeti iz Mekije u Medinu. Još lakše nego što je ga prenio na buraku iz Mekije do kuca, a onda od kuca do sedmog neba, još lakše. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala time nam pokazuje da mi moramo dati svoj, svoj udio i svoj prilog. Muslimani imaju ogromne potencijale imana. Draga braćo, ne smijete gubiti ni jednog trenutka nadu i vjeru, čvrstu vjeru u pomoć koja dolazi. Sve, svi ovi milioni ispruženih ruku prema Allahu subhanahu wa ta'ala neće se zasigurno vratiti prazno. Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala dove uslišava. Izlazak islamske zore je bliz Par informacija koje upućuju na to. Prvo, milion židova se seli iz Izraela. I to milion onih koji predstavljaju krem židovskog društva. U vojnom, naučnom, ekonomskom i svakom drugom smislu. To sigurno predstavlja siguran znak skore pobjede. Dalje, čak neki analitičari kažu da je opredeljenje Izraela, ponovno izbor Izraela, šarova na posrednjim izborima, da je to njihovo opredeljenje za propast. Zašto? Zato što on na prošlim izborima šta god je obećao nije ispunio. I na ovim je obećao da će zaustaviti palestinski otpor i ugasiti ga u roku od stotinu dana. Međutim, i dan danas pluta po židovskoj krvi. I treće, i s ovim ćemo inša Allah završiti današnju hudbu, je da je većina udruženja i organizacija u Americi bila protiv ovog rata u Iraku. Niko nije podržao ovaj rat u Iraku, u Americi, od udruženja i organizacija, osim evanđelističke, evanđelističke organizacije koja ovaj rat smatra svetim. Zato, draga braćo, potrebno je ovih dana posebno se vratiti Allah subhanahu wa ta'ala, ustrajati na saboru, činiti istikvar, teobu, činiti teobu Allah subhanahu wa ta'ala, vraćati se što više dobrih dijela, što više dobrih dijela i što više približavanja Allahu subhanahu wa ta'ala. Hada voli هذا ولإخواننا العرب كما تعلمون كلمة بعد الصلاة بإذن الله تعالى نسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة اللهم احفظ عبادك المسلمين في كل مكان وبصرهم بدينهم وثبتهم على حق والهدى يا رب العالمين اللهم آمن المسلمين في أوطانهم واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك وارفع اللهم علم الجهاد وانصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك اللهم ثبت أقدامهم واربط على قلوبهم وانصرهم على عدوك وعدوبهم إنك على كل شيء قدير أسألك اللهم أن تعجل بالنصر لإخواننا المجاهدين في فلسطين وأن تعين وتنصر إخواننا في الشيشان وأفغانستان وفي فلبين وفي العراق وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم العن اليهود والنصارى ومن شايعهم وأنزل عليهم عذابك ورجزك يا رب العالمين وعذبهم بأيدينا إنك سميع عجيب نسألك اللهم باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تحصيهم عددا وأن تهلكهم بددا ولا تغادر منهم يا ربي أحدا اللهم احفظ دماء المسلمين وأعراضهم في كل مكان اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم ووحد صفهم واجمع كلمتهم على الحق والهدى وانصرهم على عدوك وعدوهم عدوهم يا رب العالمين يا قوي يا عزيز يا جبار يا متكبر يا رب العالمين اللهم اكثر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيذكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقم السلام الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله u zabludi ostavi, nema onog koji će ga napraviti vas je od jedne osobe stvorio, a od te osobe njegovu suprugu, da bi kasnije na mnoštvo muškaraca i žena čovjeka po zemlji rasprostranio. Allaha subhanahu wa ta'ala istinski se bojite onoga kome se obraćate i koga molite i rodbinske veze obdržajite. Bojte se Allaha subhanahu wa ta'ala i znajte da on djelle še'nuhu je onaj koji je o svemu obavješten i koji dobro svema tri.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 U prošloj hudbi dotakli smo se teme koja će biti predmetom govora za ovoga mjesta petkom u narednih nekoliko hudbi niša Allahu Teala Esala mjesto namaza obzirom da mnogi danas obavljamo namaz neispravno kad kažem neispravno neispravno to je da namaz nije dao plodove koje i treba, koje treba da dadne ako smo ga isplanovali. Imamo mnoštvo muslimana danas okupljeni u džamijama i meskidima, milioni muslimana došli su da čuju govor hadiva, govornika sa mimbara, da saznaju gdje su na kom mjestu, šta je njihov put, da vide svoju vrijednost. Ti muslimani koji su se danas okupili u mesecidima, mnogi od njih ne obavlja namaz, onako kako je opisano. Znači namaz koji klanjaju nije put spoznaje stvoritelja Subhanahu wa ta'ala taj namaz ih ne odvraća od ružnih dijela kad završe namaz vraćaju se gotovo svim zlima koje čovjek danas poznaje što znači da je došao u mestin petkom nedovoljno pripremljen da pojmi i shvati sve do nas jedan od prisutnih kaže u jednom od gradova Bosne, muslimani vjeruju da je teravije namaz strogo propisan kao farn, a sama i podne nije. Nije samo jedan grad Bosne. Širom svijeta mnogi imaju pogrešno učenje po pitanju teravije namaza. I smatraju, ako ostavi jednu teraviju, da je izgubio velikonost. A ako ostavi sabah ili podnu i kindiju, vakšan ili jaciju, uopšte srce i da mir se ne pokreće od noge. Kao da nije napravio prešto. Šta to znači? Da smo poredali pravila sami sebi onako kako nije Allah subhanahu wa ta'ala. I zato ti takvi klanjači biti se kao on. Loš je to nam. Koji za Allaha subhanahu wa ta'ala od Ramazan želi da zna postoje okreće Allah u leđa. Kao da nije njegov rob provodi vrijeme od Ramazana do Ramazana u zabludi i griješenju i kad mu sve to dosadi očekuje ponovo duhovnu obnovu uz Ramazan i tako sam se pomaguje iz godine u godinu ne vraćajući se na čistu teubu i pokajanje u Ramazanu pa da uzme Kur'an i primjeri prvu Allahovu riječ naređenu i kola uči nauči, saznaj i pa onda kona. Nemoj zbog navike što svijet ide pet i ti si u džamiju zbog toga. Taj nijet je fasid. Ako nijet nije isprava, vjera neće biti primljena. Istina da čovjek može mijenjati pogrešan nijet i dobar, ali godinama imati naviku nešto, ne razumijevati taj propis i svrhu njegovu, što je svojstvo mnoštvo muslimana, da znači namaz ih ne čini da su bolji od onih koji nisu muslimani. Znači, od muslimana naći da nakon namaza odlazi alkohol, da uzimaju duhan i ono što uništava zdravlja, a naći čovjeka koji ne vjeruje nikad nije Allah pao na svijetu, pa ja ne trošim alkohol i ne koristim duhan, to je štetno zdravlju. I svi nevjetnici se složili na papici, napisali, štetno po zdravlje, duhan, da ne bi rekli su protisima, uništio Moje zdravlje je da optuži onoga što je prodavao trgovca. Ti si sam, više ti ove pešte, tako ti je, ubio si sebe. Zad treba muslimanima, kad nešto Allah subhanahu wa ta'ala zabrani ili dozvoli da polemiš o tome, da li to treba ili ne treba? Zbog takvog odnosa u razumijevanju vjere, imamo sukob među muslimanima. Nepodnošljivost netrpeljivost, nemaju snagu, slabi su, Allah subhanahu wa ta'ala daje odgovor. Kako riješiti slabost? Kako biti jak? Kako postati jedno tijelo? U citiranim ajetima ja i vredine amanu, a ti Allah wa rasulahu, wa la te nasi u ma tehšavu, wa te hrabari hukum wasbiru. Inna Allah ma sabire. U značenju ovi koji vjerujete, Allahu se pokoravajte. Šta znači pokoravajte? Izvršite ono što vam naređuje. Što je halal prihvatite. Što je haram ostavite. I isto tako njegov poslanik, ali se postavite. Ako nešto poslanik naređuje, primijeni. Ako nešto sallallahu alaihi wa sallam zabranije, Ostavi. I nemojte se cijepati. Zašto naredba nemojte se cijepati nakon naredbe o pokornosti Allahu i poslaniku? Jer onaj ko se ne pokorava Allahu i poslaniku, ne i sredak mojseram, on cijepa džemat muslimana. Zato nas zabrani odmah to. Vratite se Allahu i poslaniku, nemojte se cijepati. Pa šta da bude ako se ne budete Allahu vratiti poslaniku? Vratite ga da nikom kuni i ne izgubite moć svoje snagu. Ne budete od onih koji će Allah pod pomoći. Jer Đebele Šenu pomaže one koji se pokoravaju Allahu i poslaniku njegovu. Ja i ovaj ljudina amanu in tensuru Allaha i O vi koji vjerujete, ako vi Allaha podpomognete, on će vas. To je značenje riječi ako vi Allaha. Allahu treba pomoć naša, doslovno ne to. Ako vi izvršite ono što Allah voli, to je pomoć Allah. I ostavite ono što zabranjuje. Jer Allah ne želi da nas kažnjava. A mi sami zazivamo Allah u stribu. I zato zbog nepokornosti Allah i poslaniku njegovu, muslimani su slavi na nas. I njihova nama nema vrednost. Jer neće da slušaju nakon što saznaju kako je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam klanjao. A on kaže alaihi sallatu wa sallam, sallu kema rejtumuni, usalli, klanjajte onako kako ste vidjeli mene da klanjam. Znači, Muhammed alaihi sallatu wa sallam naređuje narada vađi Moramo poslušati Allahova poslanika kako ga vjerujemo. Klanjajte onako kako, kako mene vidite da klanjam. Nemate pravo na drugačije. Šta kažu građanici vi kretu? Kad im je rekao slijedite Allah i poslanika, kaj mi imamo svoje nešto ovdje u Bosni, nama ne treba to što ti hoćeš. Mi imamo svoj bosanski metod vjerovanja i nas ne interesuje šta istina. se ne interesuje kako je Muhammed Ali se nam praktisirao. Nećemo da učimo nikoga. Mi smo u pravu. To zaključavamo žami ne damo robima na klanju. Vi ste sekta Vahabije, donosite vjeru novu. Ko širi tu propagandu Vahabije? Učeni? Oni koji pozivaju Allahu i poslaniku govore tako? La ilaha illallah. Hasan Dari. Oni su čisti od toga. Da muslimane cijepaju sekte i odvajaju ovi su odavde, oni su odavde, ovo su tu zlači, ovo su sarajlije, mekelije, redivnije, lavala, muslimani, muslimani, gdje god su, kakvi su, Allahu se moraju pohvaliti. Nema da i lije da u islamu dakle je ko. Kakav je, ko ima? Usta vjeruješ, koliko znaš svoj din, koliko primjenješ, a tu je stepen, Kud hal jeste ovi ladina ja namon, ovi ladina na ja namon, jesu isti oni koji znaju, koji ne znaju? Oni koji uče i tragaju kako je poslanik klanjao, jesu isti koji ne male kako je poslanik sa svemu klanjao? Zbog pokrećnog odnosa prema znanju imamo sve ove probleme. Zato što neće mnogi muslimani da slijede učene ljude. Slijede svoje protjeve, svoje navike, većinu ili ne znam nekoga, a kad im pojasnimo šta Allah naređuje poslanik, onda kaže jednostavno u nas je ovako To nije osobina vjernika. Osobina iskrenih vjernika da pravaju šta to Allah kaže. I njegov poslanik i provjeravaju tačno ko to domaći ko nam donosi da je to učen čovjek tako premio, da, radi. Učeni kažu treba ovako, svako prisjeće, direktor, sekretar odruženja, nećemo mi ni slušati, oni ne znaju. I u nasjeru kod tešnja, kad mi kažu utorak na podne, rekao, zašto ne učite ezan da se čuje nama, da klanjamo? Učite unutra, a ezan se mora vani čuti. Kaže, koristi od toga da ne učimo ezan vani mladić 15 godina, koliko ako nema, kad već se koriz da se ne čuje za. I njegovo vjerovanje i divšta, nemo je sam da se čuje. To koriz da se ne čuje za, ima neki u planu koji piše, nemojte sad nuti za namaz, ne treba je sam da se čuje vani. Kako to bi da, kao to bi da, ulazi u mjesec i sjedaju i ne planje gole, kaže, pa kao mi nekad planjamo, ne planjamo uvijek ovdje. Da, a napravili objekat do imetka muslimana iz temelja u koji je uložen trud i vakat majka i njena dala ovakvu zemljište da bude Allah ovakva i onda se naselje dogovorilo da im ne treba ezan kako im prvo svežan to bio rat u a sve okolo nose imena muslimani nisu dobrovati ili srbi i ako i oni Zar smo došli da namaz i jezan napadamo i da mi muslimani trebamo sve to tolerisati i ništa ne preduzimati la Allah će nas pitati dobro. O skupino koja zna šta je namaz. Zapitaj se ti i ja i svaki od nas na riječi Muhammeda alaihi sallatu wa sallam evvelu maju hasebu bihil abdi omal qiyama as-salam Prvo zašto će rob na pijanetskom danu sudnje biti pitanje na nas. Nek postavi svaki rob sam sebi pitanje sad. Jesam li ako je muško klanjao, a nije že mi zabranjeno, klanjao sada jutro su džematu. U kom sam džematu jutro bio na sada? Ko je sa mnom bio u sahu i koliko nas je bio? Učeni, neuki, koja ostaje ovdje? koji vole namaz ili koji ne mogu spavati od osade došli u džamiju. Jer ima neki tako, zavrle u 70. godine, čitav život ne podludo i na kraju ode u džamiju da uzme zraha. I onda ga nema ponovo 5 dana, 10 popet pa navrati. Jer nam takvi ljudi trebaju da ulaze u prve sapove i da kažu mladicu koji uči u knjigu, kaže, što učiš Koran, spolim se slova mjesta u centru Sarajeva. Djeti utali, srđadu i kada to je moje mjesto, ovdje niko ne smije klanjati. I takve ljude mi puštamo, ko mladići koji izbavaju kod kuća i ne idu na sada u jaka. Zašto da djed dođe prije nas sad? A djed nije učio knjigu puno, jer je sad znao slijed. Mi koji slušamo ove desove i pratimo putem raznih kanala kojima se dostavlja uputa, zapamtimo dobro da će nas djede šehr razotkriti da će među nama lice mjere otkriti ko su ti koji ne vole klanja, a vladu se ko su ti koji neće u žena, a kažu da su muslimani od muškarca ko će ti dani oni koji je žele ženu počastio da din uzdišu mirno klanjaju nama sada u rešetkama kod brskog dok neko ko ne izlazi na saba u džemar, u naselju, malo će, mrtav hladan kvalja u kući kao da je žena. I prko se i svim drugima kaže, ja ću kad hoću kvaljat i oduzme mikrofon uči vezano podne, ne moram ja, za ta djela visulice ne stola. Zato nije ni fakul ameli, zato nije licemjerstvo u djelima, da čuješ hajje ala sara, budan, pjezan, svjestan, ne ti da se zadoviš. Nema si ste koju uzu. Svjesno nećeš u džepat u džepi. Jer da kaš, ja nisam muslima, ja sam išao u petak na džumu. Jer to muslima propisano samo da džumu klanja. Da samo te lavi klanja. Šta kaže Allah subhanahu wa ta'ala za namaz? Vejlu lil musallim. Teško se klanjaču. Teško se klanjaču koji namaz nemarno uzima. Značenje nemarno uzimanja namaza jeste ne pripremiti se za namaz na vrijeme, kasniti u namazu, biti u namazu od onih koji ne razmišlja što uči, ne zna šta kaže, sve jedno mu da je na ruku na srti, mahinalno to radi, sve to nemarno malo mogu sprema namazu. Teško se tako. U četvrtak, tačno u 11, sat i koji minut, znači po tačnom vremenu, nakon podneskog namaza na sat vremena, mladić sa radom u prostorijama trgovinske radnje uči ježan za podnu. Ja pitam drugog, što on radi? Kao uči ježan, zaklanja podne. U podne je prošao već sat vremena, njegovo vrijeme za ježan. On nije bio u džematu, nije klanjao. Kaj ne? Nema na riječi na takve mladiće. Da mu kažem, znači suvišno je da mu govori. Jer nekom je šutnja najbolji des. Nusrena, Imamović i neki od daija koji su u zatvoru zbog nekoga koji ne zna kad treba udara Srbina. Ne, nevjernika kući imaju pravila po tom pitanju. Neka bi se svidi nekoga će udariti, Nek mi kaže Nusrat, ja ću ti ću zatvoru mjesto njega, on nije kriv. Tu treba da ti kaže da ti, ti si kriv njega, a zatvor nepravedu i ti šutiš. I traži da ti neko kaže, nekome ne treba reći, nek njegova savjest proradi. Nek on shvati da je kriv. Učeni se ne uve smrti, ja. Niti zatvora, niti može biti zatvor za njih. Ali je poniženje da u našim redovima bude takvi koji neće u djemati koji izbjegavaju džamiju i koji na kraju hoće da se predstave da su najbolji muslimani. Ne. Allah će ih poniti tako nam Allah, gospodara se zemlje i sada. Lažnog muslimana će Allah otkriti. Kad, kad? pa ne ovdje, tam sigurno, ali na ovom svijetu isto, djelje što otkriva. Zato, kad govorimo o namazu i onome što je vezano za namaz, moramo se zaista zapitati da li smo svjesni kad kažemo Allahu Akbar da smo se okrenuli gospodaru nebesa zemlje i da smo stupili u direktan kontakt sa stvoriteljem. Zapostavili sve što je oko nas od stvorenja koja nam Allah dao i stvorio. I majku, i oca, i djete, i suprugu, i komšiju, i ratnika, a Allah se okrenuo, ne kratio, ja sad namaz obavljam. mrtav. Mrtav on ratuje, ja klanjam. Kad ja završim, ja ću ratovat, on će klanjati. To je namaz. I Allah propisao u borbi do krvi da se ne može ostaviti. Mi danas, tiško nam, mi danas na seba da klanjamo. I onda mnogi o džihadu, o borbi, o nečemu velikom razmišljaju, a nisu svisti koliko su oni i šetanovi govorili. Koliko vremena šehiš govorili, momci, nemojte u kalesiji biti vi kao oni u ženici, što ne idu u džemati u džamiju. Dođite u džamiju da klanjamo zajedno sa vam. Kaže Jasmin, u naselju, ljud sam na tebe, Jusufe, i na ženica. Ko nosi pre džamije, ne dolazi ovdje dok me ne Dok momci rade oko džamije, Ti napadaš samljera što te poziva da ideš u masu, da u džamiju na džemat i da ostaviš kućni ambijent i da dođeš u drs. I pravda se tri, četiri godine, niko te jednom uvredno reći nije opomenuo i mi te trpimo. I mi smo sad ne valjali što idemo u džamiju, a ti si dobar. Koji kad ti se svidi prošetaš nekad u parčiće, ovdje možda jednom je pao. Ko ima neđe bolja skupina od ove u regiji, Treba neko drugi da hutbu drži, da ja siđem i sjednim. Valah je bilo bi nam vađiv kad bi neko preći bio da govori da mi sjedimo. I to bi nam bilo najdraže. Da Jusuf šutija bi drugi govore. Da mi se okoristimo drugi. Da i Rusi imaju priliku slušati u Bosni Arabiji. Dok neko uživo govori direktno. Ali nažalost, ne želimo knjigu i znanje da stičemo. Da se natječemo jedan rok prijatno mi njegova riječ je ostala na vaši kada kaže Wallahi da sam znao da će biti ovi ljudi ispred mene, ja ne bi došao da govorim ovo. Nama je drago da ne slušamo. To je edep, to je odgovor i samo, tvoje bolje ne bolje, u bilo čemu ima prednost. I nama kažemo, mašala Allah, ti si razvojao. Bio si u mestidu, klanjao si sada, bio si u prvom sapu prije imama na sada vremena, Klanio si možda i vitre u džematu, u mesidu, učio si Kur'an dva sahata po pojavi sunca, našao sam te u dovi, klanjao si salatu duha i onda se pokrenuo za obavezno. I da ti je drago što te danas brat preteko, ti ga sutra u dobro preteci. Kad budemo takvi, inša Allah, ta'ala, zapamtimo da će Allah subhanahu wa ta'ala odpomagati kako se najmanje nadamo i mijenjati stane kako se najmanje nadamo u našu korist. I uzdići svoj din, koji će on sigurno uzdići. Jer puno teorije i knjige je prevedeno na ovakvu jezik kojim govori. Od ispravnih učenjaka umeta Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Od sjeha Islama i Jotelije rahmetullahi alaihi. Jegova učenika i Jokajima Dževzija. Od odabrane uleme ehlu sunnete od džema. Koje te knjige primjenuo u praksi što je pročitao? Koliko hadisa prevedeni i značenja potumačenih? Ko tu knjigu nosi u ruci? Ko se šeta sa knjigom do mesčina i ulicom Žarski je Juzle. A ko ne zna zašto izašao na ulicu? Ili ne znam gdje? Zato molim Allah Subhanahu Teala da se vrati na knjizu i primjeni knjigu. Kako bi, inša Allah Teala, došli na sudni dan od oni koji neće biti prokleti. I kad kažemo ihdi nas sirat al mustaqim, uputi nas na pravi put. Allahu. Vajra mahdubi alaihi. Ne na put prokleti da na ovim riječima kad usnama izgovaramo jezikom te riječi da shvatimo, da tražimo od Allaha da radimo ono što smo naučili, da ne budemo prokleti. A da onda svakom regadu zastanemo na tim riječima. Ima nešto što sam naučio, a nisam primijenuo, a mogao sam. Da ne bi bio prokleti Jer su ashabi i drugovi Muhammed a.s plakali kad bi našli jednu riječ iz Kur'ana da otkriva njihovo stanje u kome oni misle da nisu tu kada je Jelle Še'nu objavio ajete Andir aširataka al-aqrabin Opomeni rodbinu bližu والشعراء يتبعهم الغاوون pjesnici izvijede laži, popjelavaju laži najčešće. Kad su ovaj ajet čuli odabrani od ashaba koji su pjesnici, zaplahali su bojeći se da su oni ti pjesnici koji su zalutali. A onda Allah žele ženu u koncu suretu šara, kaže Ile ladina aminu aminu sari, kako je zakaru Allah? Objavljuje ajet zbog toga osjećaja u njihovim srcima osim oni koji vjeruju u dobra djela čine i Allah puno spominju takvi pjesnici nisu griješni to Allaha se boji ko dobro djelo čini neće svakakva pjesna pisati da to može biti pjesnik musliman a malo je pjesnika koji Allah vjeruje i dobra djela čini ali istina sljedeća kako su ostali se bojali da ne bi bili u krivom kontekstu mi čujemo poput budjavac, tes vejru ili musadri, tes to se planjaci, jer da nema da se prema namazu pohodi. Oni vam su nama zala, da ove reči ne budu dokaz nas. Na putu u riječi koje će biti uzrokom da se preračunamo u svom odnosu prema Allah subhanahu wa ta'ala. Da svoj namaz popravimo i budemo od onih koji se najprijatnije trenutke u životu nalaziti u namazu kako je rekao Ali Isra Veseram, koja žubile kurletu ajni stala. Najprijatnija radost, najveće stanje mi je bilo kad sam na I govorio je Bilal, ja Bilal, Karina Bistara, ja Bilal, Karina Bistara. O Bilal, odmori nas namazom, odmori nas namazom. Ovaj dunja da ostavimo da se vratimo gospodaru, a sutra nas na tabutu nose i kopaju.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 الدين اللهم انصر الدعاة إلى سبيلك في كل مكان اللهم انصرهم وثبت أقوالهم وأقدامهم يا رب السماوات والأرض اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لتكون كلمتك هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم انصرهم في العراق وفي كل مكان يا أرحم الراحمين اللهم انصرهم على أعدائك وأعداء الدين اللهم شتت سبل اليهود والمرتدين في كل مكان اللهم اجعل الرب في قلوبهم يا رب السماوات والأرض اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيد اللهم إنك كنت وقومك ادعوني أستجب لكم ربنا قد دعوناك تقبل منا دعاءنا وانصرنا على أعدائك وأعداء الدين واجعلنا ممن نصر الدين يا رب السماوات اللهم احفظنا واحفظ أولادنا وأزواجنا وذرياتنا من فتن الليل والنهار اللهم ربنا اللهم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 قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استوى الدليل والسفوف إن تسوية الصفوف بتمام الصلاة ويأتي طيب، قرآن يتصف نسلم هذا Sura 61. الصف الحمد لله رب العالمين آية. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين Kada Musa reče narodu svome, O narode moj, zašto me mučite? A dobro znate da sam ja, Allah. Ja, ejuha allazina amenu, sta'inu bis sabri wa sala. Inna Allah na as-sala. سبيل الله أموات da vam potvrdim prije i da vam donesem koji će poslije mene doći. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص iznosi dok se u Allah بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا قالوا إنا لله من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله من حج البيت أو ائتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم I u divne dvorove u edenskim vrtovima. الله أكبر To će biti uspjeh veliki. A da će vam i drugu blagodat koju jedva čekate, Allahovu pomoć i skoru pobjedu. Zato obraduj radosnom vješću vjernike. O vjernici, pomozite Allahovu vjeru kao što su učenici rekli. Mi ćemo pomoći Allahovu vjeru. Allahu li man kad ih je Isa, sin Marijemin, upitao. Hoćete li me pomoći Allaha radi? I neki od sinova Israilovi su povjerovali, a drugi nisu. Pa smo mi one koji su povjerovali protiv neprijatelja njihova pomogli i oni su pobjedili. Sura 63 Al-Munafiqun Licemjeri Medina 11 ajeta U ime Allaha milostivog, samilosnog. Kad ti licemjeri dolaze, oni govore, mi tvrdimo da si ti zaista Allahov poslanik. I Allah zna da si ti zaista njegov poslanik. A Allah tvrdi i da su licemjeri pravi lašci. Oni se iza zakletvi svojih zaklanjaju, pa od Allahova puta odvraćaju. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Pa nevjernici Maliki Jaumidin Pa ne shvaćaju Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ti slušaš riječ Jaka na'budu wa jaka nasta'in Naslonjeni bavani I misle da je svaki povijek Proti njih Oni su pravi neprijatelji Ihdina sirata l-mustakima Sirata l-lina Uda se od a kad im se rekne dođi Allahom poslanićem budite uvrlaca radosti oni glavama svoje tresu i vidiši isto im je molio ti oprosta za njih ili ne neće oprostiti Allah doista je narodu nevjerničkom neće na pravi put ukazati. Oni govore, ne udjeljujte ništa onima koji su uz Allahova poslanika, da bi ga napustili. Allah je nebesa i zemlje su, ali neće da shvate. Ovi govore, ako se vratimo u njegu, sigurno će A snaga je u Allaha i poslanika njegova i vjernika. Ali bit će mi neće poslanika. Vjernici, neka vas imanja vaša i djeca vaša ne zapale od sjećanja na Allah. Inna a'tajna kal kausar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna pa Gospodaru moj, da me još samo kratko vrijeme zadržiš, pa da milostinju udjeljujem i da dobar budem. Allah sigurno neće ostaviti u životu nikoga kome smrtni čas njegov dođe. A Allah dobro zna ono što vi radite. Sura 90 Grad Mek 20 ajeta U ime Allaha milostivog, samilosnog. Kunem se gradom ovim, a tebi će biti dopušteno sve u gradu ovome i roditelje i onim koje je rodio. Mi čovjeka stvaramo da se trudi. Misli li on da mu niko ništa ne može? Utrošio sam blago nebrojeno. Reći će Zar misli da ga niko vidio nije? Zar mu nismo dali oka dva i jezik i usne dvije i dobro i zlo mu objasnili? Pa zašto on na blagodatima zahvalan bio nije? A šta ti misliš, kako se može na blagodatima zahvalan biti? Roba, robstva osloboditi ili kad glad hara nahraniti siroče bliska roda ili ubogoga nevoljnika a usto da je od onih koji vjeruju koji jedni drugima izdržljivost preporučuju i koji jedni drugima milosrđe preporučuju oni će biti sretnici a oni koji ne vjeruju u dokaze naše, oni će biti nesretnici. Iznad njih će vatra zatvorena biti. الصبر نور لله در الصابرين الرقي ولا تهن أبدا وعزمك لا يلين الصبر قدر من الله مضى حبسا إذا حل القضاء لن يضيق بك الفضاء فالله مولاك المعين قدر من الله مضى فابسم إذا حل القضاء لن يضيق بك الفضاء فالله مولاك المعين الصبر نور ويقين لله دور الصابرين نعم الأخري ولا تهن أبدا وعزمك لا يلين الصبر نور ويقين لله در الصابرين نعم الأخي ولا تهن أبدا وعزمك لا يلين الأنبياء يسمو بهم نحو العلا فبهم يكون الاقتداء نعم الهداة المهتدين انظر بلاء الأنبياء يسمو بهم نحو العلا فبهم يكون الاقتداء نعم الهداة المهتدين الصبر نور ويقين لله دور الصابرين نعم الأخري ولا تهن أبدا وعزمك لا يلين الصبر نور ويقين لله در الصابرين نعم الأخي ولا تهن أبدا وعزمك لا الله يعلم ما يكون والأمر في كاف ونون فلا تهب ريب المنون واذكر يوفى الصابرون الله يعلم ما يكون والأمر في كاف ونون فلا تهب ريب المنون واذكر يوفى الصابرون الصبر نور ويقين أم الصابرين نعم الأخي ولا تهن أبدا وعزمك لا يلين الصبر نور ويقين لله در الصابرين نعم الأخي ولا تهن أبدا أبدا وعزمك لا يلي هب هب يا أصحاب فلقد فتح الله الباب هب هب يا أصحاب فلقد فتح الله الباب باب الفردوس وفي روحي أنغام الأمل الجذاب باب الفردوس وفي روحي أنغام الأمل الجذاب أنغام الأمل الجذاب سيروا في الدرب ولا تهنوا ودعوا الخانع والمرتاب سيروا في الدرب ولا تهنوا ودعوا الخانع الخادع والمرتاب واطرحوا الدنيا وتفانوا في دين الله التواب في دين الله التواب حبوا يا أصحاب فلقد فتح الله الباب باب الفردوس وفي روحي أنغام الأمل الجذاب باب الفردوس وفي روحي أنغام الأمل الجذاب أنغام الأمل الجذاب هيا يا أساد الغار حد المخلب والأنياب هيا يا أساد الغام حد المخلب والأنياب والكفار أتوا ليعيدوا ذكراهم يوم الأحزان ذكراهم يوم الأحزان هب يا أصحاب فلقد فتح الله الباب باب الفردوس وفي روحي أنغام الأمل الجذاب باب الفردوس وفي روحي أنغام الأمل الجذاب طعم الأمل الجذاب وأعدوا للكفر نبالا وسيوفا بيضا وحرارا وأعدوا للكفر نبالا وسيوفا بيضا وحرارا وخذي من كل أعادينا أفئدة حمرا ورقا أفئدة حمرا ورقا Oh. الحب يا أصحاب فلقد فتح الله الباب باب الفردوس وفي روحي أنغام الأمل الجذاب باب الفردوس وفي روحي أنغام الأمل الجذاب أنغام الأمل الجذاب أجرد قدم في الأرض صبيبا كالنهر العذب المنسى قدم في الأرض صبيبا كالنهر العذب المنسى قولي للدنيا تكرارا هذا هو معنى الإرهاب هذا هو معنى الإرهاب هذا هو معنى الإرهاب Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. <clears throat> Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jel se čujemo, braći i sestri? <clears throat> Da li me čujete? <clears throat> Tama, maš. Zahvaljujem Allahu subhanahu wa ta'ala na blagodatima Islama. Zahvaljujem Allahu tebareke wa ta'ala na blagodatima upute Islama i molim ga subhanahu wa ta'ala da nam poveća ovu uputu i molim ga te bareke wa ta'ala da nas okupi e, na mahšeru, da nas okupi u džennetu, da se tamo sjećamo ovih momenata i ovih trenutaka, da budemo zadovoljni Allahovim, Allahovom odredbom, da budemo zadovoljni onima što nam Allah te bareke wa ta'ala darne. A molim Allah te bareke wa ta'ala da nam ove puteve koje idu prema džennetu, na ovom jedinom, jedinom putu koji vode jednom jedinom Allahu Tebareke ve ta'ala budemo jedni jedini i molimo Allah subhanahu wa ta'ala da sjedini srca muslimana i da nas sve uvede u džennet sa oprostom i svojim milostima, <clears throat> svojom milošću. Mi nastavljamo, braćo moja i sestre, sa <clears throat> ciklusom predavanja koji smo, handula, tamam još malo pri kraju pri kraj knjige, vjerovjesnici njihovi narodi, pouke i poruke. Napominjem, je tako, da će iz nakon ovog serijala ovaj o, mi smo organizovali jedan kviz koji će ili tako biti iz naših naših da ovdje uživo pozvaćemo malo više sudionika jel tako o, i braća su jel tako pripremila veoma veoma vrijedne nagrade nagrade su jel tako svima su svima su drage jel tako ovaj mi smo rekli prošli put prva nagrada pobjednik ovoga kviza bit će stotinu eura ili 195 konvertibilnih maraka. Druga nagrada je 50 eura, a treća nagrada je 20 e, eura. I rekli smo, ako bi slučajno euro pao, mi ćemo isplaćivati u konvertibilnim markama. A ako ne bude ni maraka, pa se vrate, inšala autojala, ponovo dinari, dirhemi ili zlato, ili, tako, ili srebro, onda ćemo otići kadi da nam to obračuna i izračuna kako bi mi vama mogli isplatiti, je jel tako, ono što ste zaradili. Zato se potrudite, braće moje sestre, pitanja neće biti mnogo, je jel tako, možda neki 20, ali će biti izuzetno, izuzetno teška, pa vas pozivam o, uh, u ime Laha Tevar Katala da se potrudimo svi zajedno, da se okoristimo, da se ofajdimo, a Boga mi da se malo i družimo, jel tako. A sada nastavljamo sa našom knjigom i došli smo do... O, uh, Eh, Ilijasa alaih salatu wasalam o njemu Allah tabarak wa ta'ala kaže o inne Ilijase la minal mursalin znači Ilijas je bio poslanik tako u Lema ne spominje mnogo o Ilijasu alaih salatu wasalam Allah tabarak wa ta'ala kaže o njemu u prevodu značenja kada je reče e, eh, narodom svome zašto ne bojite što se balu klanjate najljepših stvoritelja ostavljate Allaha gospodara svoga i gospodara vaših predaka drevnih Oni su ga lašćem nazvali i zato će sigurno, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, u vatru svi, oni biti bačeni, samo neće oni Allahovi robovi koji su bili odani. E, Allah te bar ta'ala o njemu učenjaci nisu puno, puno rekli. E, neki su govorili da na nebesima tako su živi Idris i Isa, ali svetu salam, a na zemlji Ilijas i Hidr, ovo je velika i opasna greška. Zato, zato što su, braćo moja, svi poslanici, osim Isari Svetom Salaam, umrli i na zemlji nema nijednog živog poslanika. U sahih hadisu kojeg bilježi Buharija i Muslim se kaže da je Muhammed sallallahu alaihi wasallam nakon klanjane jacije okrenuo se ljudima i rekao Jeste li vidjeli ovu večerašnju noć? Nakon stotinu godina nijedan današnji stanovnik zemlje na njoj neće biti živ. Allahu ekber, ovo je dokaz da niko ko je živio doba Rasula sallallahu alejhi ve sallam nije živio duže od stotinu godina. Pa tako niti navodi o živim poslanicima nisu tačni. I to je to što je sve što se tiče ovoga poslanika. Ja sam često volio braći i sestrama govoriti kad izađemo ovako u grad. Evo primjera radi, na ovim primjer. Zamislite braći i sestre da se nalazimo sad u Sarajevo. I za stotinu godina svi ovi ljudi koje vidimo u Sarajevu ili u Beću ili u Ulmu <laughs> tako, ili ne znam gdje neće biti živi Allahu akver pogledajte, otprilike za stotinu godina sva, sve ono što vidimo ljudi koji se kreću parkovima hodaju, voze se tramvajima autobusima, avionima niko neće biti živ doći će sasvim sasvim nove generacije Sada prelazimo na sljedećeg e, poslanika. On se zove Vali Jesi'a. Tako je li Jesi'a? Allah tabake od tada nakon Ilijasa šalje ga kao uputu narodima. Kaže se da je bio od Jusufovi potomaka. Jedni kažu da je bio od Harunovi potomaka. I da je bio Ilijas Ovamidžić. Allah tabake od tada ne spominje puno iz njegovog života i nema ne, nešto vjerodoštveno tako o njegovom spomenu. U Israelijatima se dosta govori toga o njemu, ne, ne možemo se na njih pozivati, tako, dovoljno nam je ono što je sigurno istina i što je u Kur'anu spomenuto. Nakon a, tog poslanika se počeo širiti gre. A, posebno se a, isticao jedan gre, subhanallah, a to je grijeh ubijanja poslanika, ponekad bi za samo jedan dan ubili po trojicu poslanika. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže Beno Israel su vodili poslanici. Kad bi im umro jedan poslanik, Allah bi im slao drugog. Oni su, tako rekli smo da su oni vjeru rastavili od države. Državom su upravljali okrutni vladari, tirani, njihovi kraljevi, su im nanosili ogromne nepravde i ponovo ih porobljavali, kao što to rade danas, je tako, samo što to rade malo pod navodnim znacima modernije, tako, porobili narode demokratijom i onda rade i upravljaju rade šta hoće. Je tako, kažu da oni pitaju narod i da narod odlučuje, međutim, narod odlučuje kada, kada im dadne glas, a kada ovi hoće da poskupe hljeb, da poskupe kifle, da stave PDV, onda šta, onda šta, ne pitaju narod. Što znači da se narod apsolutno ništa i ni zašta ne pita, ovi samo kroje kako im odgovara, jer da se narod pita, narod bi odmah ukinuo tako PDV ili ne znam, ne znam šta već. <clears throat> U nekoliko bitaka Beno Israel je žestoko poražen. U jednoj bici sa Beno Amalikom, velikim i snažnim ljudima, bili su dobro potučeni. Ovi su im uzeli e, tabut, tako drveni sanduk koji im je donosio bereket subhanova i koji su nosili sa sobom u vojne pohode, on im je ulivao smira i samopouzdanje. Tu su bili u tom tabutu, tako sanduku kako hoćete, ostaci onoga što je ostalo iza Musa i Haruna, ali i selam, Tu su bile i ploče koje Allah subhanahu wa ta'ala <clears throat> dao Musa'u. U njemu je bio i Tevrat, Musaov štab koji se pretvarao u zmiju, kojim je more raspolovio i kojim je kamen razbio pa iz njega voda potekla. Bila u njemu i Musa Musaove odjeće i Harunovi stvari. E, kaže se da je u njemu bila i mena, ona hrana koja im je bila e, davana godinama lutanjem. U toj bici su izgubili ne samo bitku, nego i to, taj stabut, što je bio povod velikog nereda među njima taj period su živjeli čak i bez kraljeva potpuno rasulo i nerim. I tako je bilo sve dok nije došao poslanik po imenu Samuel. One ga nazivaju Šamvel, što je sinonim za arapsko ime Ismail. Normalno počeli pozivati istini i oni su se počeli odazivati. Osjećali su da taj nered nije za njih dobar, da im treba vladar koji će ih voditi, pa mu kažu. Izaberti među nama jednog koji će biti naš kralj, koji će nas u bitkama voditi, njemu ćemo se pokoravati i s kojim ćemo pobjedu imati. Ovome Allah Tebara Kevtala u Kur'anskom ajetu sura Bekara 246. ajet kaže Zar nisi čuo da su prvaci sinova Israilovi poslije Musa svoj vjerovjesiku rekli Postavi nam vladara da bismo se na Allahom putu borili. A možda se vi nećete boriti ako vam bude borba propisana. Reče on, zašto da se ne borimo na Allahovom putu? Rekuše, mi smo iz naše zemlje istirani i od sinova naši odvojeni. A kad im bi propisana borba, oni, osim malo njih, šta? Zatajše. A Allah dobro zna oni koji su sami se, prema sebi prema sebi nepravedni. Bio je ovo dugi istorijski period. Između Šamvela i Ješua je prošlo kažu oko 460 godina. On se još dužim učinio. Obećali su da će se boriti protiv Amalika, ovog naroda, koji su im uzeli taj tabut. Oteli protiv cara koji je izvršio pokoj na njima još ranije iz kuca, kad je protirao. Protiv poznatog i okrutnog cara Nabukodonosora. Nabukodonosora. Allah im je naredio džihad. Ali ovaj narod još jednom slaga i prekriši date obećanje. Iako su sami tražili ono na što su kasnije pristali, samo mali broj njih dosledan svoga obećanja nastavi slijediti Šamuela. Kaže se da je broj njegovih sljedenika bio svega 8000 od nekoliko miliona pripadnika toga naroda. Oni koji su odlušili sjediti upitaše gdje je kralj koji će nas voditi? Izabra im jednog po imenu Talut ibn Kajiš, koji je bio jedan od potomaka Jakubovog, Jakubovog sina Benjamina. Svi krajevi prije Taluta su bili potomci drugog Jakubovog sina. Začudili su se kako i ovaj nije od njih potomaka. Poslanik im reče, Allah vam je odredio Taluta za vladara, reče vjerovjesnik njihov, Talut je bio sirama, kožar, ali je bio plemenit, mudar, ručen, jakog i velikog tijela. Opisuju ga mnogi da je bio ogroman e, bijel i da je bio lijep. Šta su rekli? Odakle da nam još on bude vladar kad smo mi preći od njega da vladamo? Njemu ni veliko bogatstvo nije dato, rekao se oni. Ove su riječi izgovorili nezadovoljni jehudini potomci. Ostali rekoše, tako je, kako će nam siromašni kralj ili čovjek kralj biti? Poslanik im reče, Allah je njega da vlada, vlada vama izabrao, reče on, i velikim znanjem i snagom tjelesnom ga obdario, a Allah daje vlast kome on hoće. Allah je neizmjerno dobar i on zna sve. Bolji je, jači, pametniji od svih vas. Svi su odbili da ga private za kralje, rekoše, mi se nećemo boriti pod talutovom komandom, Još su rekli svome poslaniku. Otkud mi znamo da istinu govoriš? Obratite pažnje, braćo moja i sestre. Pogledajte, još od Musa ali sveti osalam i puno prije. Pogledajte kako se ponašaju židovi. Allah ih prokled. Jednostavno, šta god da dođe, njima nije odgovaralo. Pa čak i kad bi nešto bilo u njihovu tako stranu, opet im ne odgovara. Znači, narod koji je proklet, upravo ovako radi. Jednostavno, sve što im dolazi od Boga, odbijaju. Bolje rečeno od Allaha te bareke o ta'ala. Poslanik mi reče, znak njegove vlasti, reče i vjerovjesnik njihov biće, ko će <coughs> koji će vam stići i koji će melek nositi, u kome će biti smirenje za vas, od gospodara vašeg i ostatak onoga što su Musa i Harun ostavili pogledaše i ugledaše sanduk kako im polako s neba silazi. I tako im bi vraćen, malo prije smo rekli tako, izgubljeni Musao tabut. Tabut. I pogledajte Subhanala. O, ovde, e, nakon ovoga što Allah uzvišeni naredi meleko da im spusti taj tabut, uzvišeni kaže Inne fi zalike le ajaten lekum in kuntum mu'minim in kuntum mu'mini. Kaže, to vam je zaista uzvišeni, kaže, ajet. Inna fi zalike le ajet, to je zaista, kao, kao da uzvišeni govori, pa pogledajte, zaista je to sigurno, ovo vam je znak. In kuntum mu'mini. ako ste vjernici. Znači, vjernik je dovoljno da vidi. Je tako? Oni se tada pokorši. Talb krenu sa svojom vojskom i kad Talb vojsku izvede, reče, Allah će vas staviti na iskušenje kraj jedne rijeke. To je rijeka Jordan koja se nalazi između Palestine. Allah molim da nam je vrati što prije. Između današnje države Jordan. Ona je ko se napije iz nje, nije mor. A ona je ko se ne napije, jedino ako šakom zahvati moje. Obraćajte pažu, braći i sestri. Znači, je ko se napije iz nje, nije moj. Ako zahvati samo šakom, moje. Njima je bilo dozvoljeno bilo da se napiju vode samo jedan gutljaj. I još jedna kuša za njih. Svi su znali da je to ispit od Allaha za veđer. I gledajte ono, subhanallah. I oni se fešeribu, znači fešeribu, fešeribu minhu illa kalilem minhum. Subhanallah. I napiše se vode osim malo njih. Oni, osim malo njih, napiše se, o tako. Šaribu minhu illa qalilan minhu. Kaže, napiše se vode, osim, osim malo njih. Ukupan broj onih koji se nisu napili je bio 313 osoba. Hiljade ostali, svi su se napili. Iako im je to bilo zabranjeno. U hadisu koja bilježi Buharija, kaže Rasul sallallahu alaihi wa sallam, Bera ibn Azim kaže, Mi, ashabi Allahova poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, smo razgovarali kako je broj učesnika bedra jednak broju talutovih sljedbenika koji su sa njim rijeku prešli. A sa njim su prešli samo vjernici, njih 310 i nekoliko. Od čitave vojske taluta, uz njega je ostalo samo mali broj na drugoj obali rijeke. I kad je pređoše, oni i oni koji su s njim vjerovali rekoše, Mi danas ne možemo izaći na kraj sa Zalutom i vojskom njegovom. Ali oni koji su tvrdo vjerovali da će pred Allaha izaći, rekli su koliko su puta malobrojne čete Allahovom vojom nadjačale mnogobrojne čete, a Allah je na strani drživi. Džalutovi vojnika bilo je na hiljade. Usto svi su bili jaki, žestoki, a njih šaka, slabi. Oni dobri među njima su dobro znali da je osnovni element pobjede iman. Osnovni element pobjede iman, a zatim i ono što poslije njega ide. Pripremite koliko god možete snage konja za boj. Znači iman je osnova. Vjera je učini i odnosim i upustiše se u sukom. Koji je mjereći dnaličkim vjernima bio ravan samobistvu. Kaže uzvišeni. I kad nastupiše prema džalutu, i vojsci njegovoj, oni zamoliše, gospodaru naš, nadahni nas izdrživošću, قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبتنا قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين gospodaru naš nadahni nas izdržljivošću i učvrsti korake naše i daj nam pomoć pomozi nas protiv naroda koji je nevjernički poče bitka pred izlaskom Džaluta na medan koji je vikao ko će meni izaći pre mene? Ljudi su se prepali jer je bio div. Talut zovnu svoje borce i ko će mu se suprostaviti? Niko ne riječi. Talut ti htjede opkoliti, pa im reče. To je osokoliti, pa im reče. Onaj koji izađe na dvoboj, bit će moj zet i naslijedit moje kraljevstvo. Istupi mladić iz Talutovog straja, bio je to Davud, ali i selatu wasalamu. Mnoge predaje spominju da je tada imao svega 16 godina. Njegov oružje je bila pračka. Džalut mu reče. Pazite, braće i sestre, moramo imati u vidu i naši i vrste ratovanja u ono vrijeme i danas. Nemojte ovo nikad zaboraviti. Znači, nije isto. Nije isto da neko izađe pred tebe pred hiljadu ljudi sa M84 trajezom. Ili da neko izađe sa jednim nožem ili sabljom pred hiljadu ljudi. To nije isto. Je tako? Pa džavut mu reće, ko si ti? Vrati se dijete. Ne želim te ubiti. Ali ja želim ubiti tebe. Džavut krene prema Davudu i on je uzao prečku zamahnu i izbacio. Kako stoji većini predaja. Tri kamena koja ga podoče, pogodiše ustrećala, tim jednim udarcem ga ubi. Na samom početku bitke. I normalno nastaje velika pometnja u redovima Amalika. Allah te barke u ta'ala reče i oni Allahovu voljom poraziše voktare Davudu Đalut i Davud ubi Đaluta oženi Davud čerku Talutovu i posta njegov nasljednik u kraljestvu Allah te barke u me kaže i Allah mu dade i vlast i vjerovijesništvo i nauči ga onome čemu je on htio Tako da Davud posta predvodnik Benu Israila i preko njega Allah subhanahu wa ta'ala ponovo ujedini vlast i poslanstvo u jednoj osobi, iako je tako nešto nestalo sa smrći Jošua ili Nun, prije više od 400, 460 godina. I naše sljedeće kazivanje, braćo moje i sestre, jeste o Davudu, alaihi salatu, alaihi salatu wasalam, alaihi salatu wasalam. Nakon pobjede, nad Džalutovom vojskom i nakon Talutove smrti, Davud je postao poslanik i kralj Benu Israila. Davud je bio sin Ešja iz potomstva Jakubovog sina. Preko njega se vlast ponovo vratila Jahodinim potomcima. Opisuju ga istoričari da je bio, kao imame taberi, da je bio niskog rasta, plavih očiju, slabe kosti i čista srca. Allah te bar kretala je ojačao njegovo kraljevstvo i Banu Israel se nakon godina velikih nesporazuma i razdora ponovo ujedini. Allah te bar kretala mu podari mu džize i posla mu listove sohofe koje se zovu Zabur koje se zovu Zabur u Atina Davuda Zabura a Davudu smo Davudu smo dali znak, to jest dali smo zebur. Davud, ali salatu wasalam, imaju lijep glas. Mnogi govore kako nijednom čovjeku nije dat ljepši glas od njegovog. U hadisu koji je sahi, koji bilježi imam Ahmed, se kaže da je poslanik sallallahu alaihi wasalam čuo Ebu Musa ili Ašari Aradjala, on kako uči Kur'an. glas mu je bio posebno lijep. Poslanik je neko vrijeme sašao njegov učenje Kur'ana, koji se traži prilikom učenja učenja i onda Resul sallallahu alaihi sallam kaže Ja eba Musa data ti je Davudova melodičnost glasa u tome Allah subhanahu wa ta'ala dao znak Davudovog poslanika ljudima, poslanstva ljudima kad bi Davud učio zebur brda bi za njim ponavljala njegove riječi a ptice bi iznad njega u mjestu ledjele i sa njim ponavljale tezbi, jer im je na Allah naredio, subhanallah. O brda, ponavljajte zajedno sa njim hvalu i vi ptice. Allah hoće. U drugom ajetu Allah kaže i počini smo planine i ptice da s Davudom Allaha hvale. To smo mi bili kadri učiniti. To je bila Davudova muđiza. I ljudi su je jasno vidjeli. Allah te bar kao kaže mi smo brda počinili da zajedno sa njim hvale Allaha subhanahu wa ta'ala prije nego što sunce zađe i poslije pošto grani. A i ptice okupljene, svi su oni zbog njegova hvaljenja, hvalu ponavljali subhanallah. Njegova muđiza je bila i grožđe, ili gvožđe koje se u njegovim rukama oblikovalo poput gline i voska. Od njeg je Davud načinio pancir koji je tad bio u to vrijeme nepoznat ljudima. Ljudi su koristili pancir u obliku železnih ploča koji su nosili na prsa, plečkama i leđima. Oni su bili teški, jako teški, pa im dao napravi pancir od mali željezni halki, koji je bio neuporedivo lakši do tada, od do tada poznati. Ovi panciri, kao i način njihovog pravljenja, su spomenuti u Koranu. Uzvišeni kaže, i učinili smo i učinili da mu mehkog gvožđe bude. Walalna lahu lahu al-hadid i učinili da mu mehko gvožđe bude. Pogledajte, braćo moja i sestre, Allah te barke tala u Kur'anu spominje gvožđe. Ne spominje ga džaba. Kaže dalje uzvišeni, pravi široke pancire i često ih plati. I činite dobro jer ja vidim šta vi radite. Allah kaže, i nauči smo ga da izrađuje pancire za vas, da vas štite u borbi sa neprijateljem. Pa zašto niste zahvalni? Poslanici su, braća moja i sestre, dali ogroman doprinos u širenju civilizacija. Suleiman, ali sratu vaselam, njegova uloga u civilizacijskom napretku toga vremena. Obrada metala se jako, tako jako razvila, posebno u doba Davuda, ali sratu vaselam. Allah tebarka tala je ojačao Davudovo carstvo i učini ga moćnim. I učvrstili smo carstvo njegovo i dali mu vjerovjesništvo i sposobnost da rasuđuje. Nakon što su se veli israeličani pocijepali, Allah im podari ujedinjeno i moćno carstvo kojim je vladao Davud, ali sratu osram. Pravedno je sudio ljudima. Neke njegove presude su spomenute u Kur'anu. Tako jednog dana dvojica ljudi pređeše preko zidina hrama u kojem je Davud činio i badet. Poznato je da je Davud dio dana provodio sudeći ljudima, dio dana bi posvetio upravljenu carstvom, a noć u ibadetu. Pa nije noć dozvoljavao nikom da ga smeta. Jedne noći dvije osobe se usudile i preskočile zid dvorca. Iznenadio se Davud kad je ugleda. Postoji predaja kaže kako se radilo vojici Melika u ljudskom obliku. Ali ovdje še navodi da nije našao da je to da je to vjerodostojno. Kaže uzvišeni o tome. A da li je do tebe doprla vijest o parničarima kada su se preko zida hrama prešli? Kada su Davuda upali pa se od njih on njih uplašio? Ne boj se, rekli su. Mi smo dvojica parničara, jedan drugom smo nažal učinili pa nam po pravdi presudi, ne budi pristresan i napravi nas put u put. Pitao je, što niste došli toliko dana? Zakasnili smo. Pitao je o sporu. I ovaj prvi reče, ovaj prijatelj moj ima 99 ovaca, a ja samo jednu. I on mi reče, daj ti nju meni i u prepirci me pobijedi. Veliko je predaje spominju da se ovdje radi o ženama, a, to je pravi belaj koji se nalazi u knjigama tefsira. Kako je navodno Davud imao 99 žena, a jedan njegov vojskovođa imao lijepu ženu koju je Davud želio za sebe. Pošto je bila udata, slavo je njezinog muža u brojne bitke, a on bi se redovno vraćao kao pobjednik, pa ga je na kraju ubio i ženom u sebi uzeo. Riječi koje se ne mogu kazati o najslabijim vjernicima kamoli i pripisati poslanicima, to je greška i belaj koja se može, može naći i ako nađete braćo i sestre, znajte da to nije ispravno u pojedinim knjigama tefsira. Tačno je, međutim, sljedeće. Ovdje se željelo iskušati da udovo suđenje ljudima. Bilo je riječi o ovcama, a ne o ženama. Za ženu se u arapskom jeziku nikada ne kaže mjađe, je tako? Mjađe ovca. Niti se kaže bjakare, krava. Kao što su neki smutljivci, Allah je ubio, govorili o Ajši radijalahu ta'ala anha. To su neke od opasnosti prisutnih u tepsirima. Ovaj drugi je rekao prvom, ja imam 99 ovaca, a ti samo jednu. Daj mi i ti svoju da je čuvam sa mojim ovcama. Nema potrebe da hodaš za jednom ovcom, ja ću ti je čuvati. Vjerovao sam mu. Sad on tvrdi kako ja kod njega nemam ništa. Ja nemam zato nikakav dokaz, tražim pravilnu presudu. Davud presudu. Učinio ti je doista krivo reče Davud, time što je tražio da tvoju ovcu doda ovcama svojim. Mnogi ortaci čine nepravdu jednim drugima. Allahu ekber, pogledajte. Mnogi ortaci čine zulum jedna drugom. Ovdje je upozorenje ortacima da budu pravedni i da jednim drugima nepravdu ne čine. Malo je oni koji su takvi. Ne čine jedino oni koji vjeruju i rade dobra djela, a takvi je malo, kaže Allah, te barke. وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ A takvih je malo, a takvih je malo. Davud Ali Sato Selam požuri presudi, a da drugu stranu u sporu nije ni saslušao. A da drugu stranu nije ni saslušao. U jednoj predaji se spominje kako su ova dvojica odjednom nestala ispred Davuda. U drugoj predaji se kaže kako je drugi upozorio Davuda i zatražio da i njega sasluša. Davud svati kako je zulom učinio u drugoj strani i odmah se pokaja. Pa kaže uzvišeni o tome. Davud se uvjeri da smo mi baš njega na kušnu stavili, pa oprost gospodara svoga zamoli, pada lice na tle i pokaja se. Ovako radi Allahovi robovi, odmah nakon greške se pokaju. Ali pogledajte, braćo moje i sestre, Davud je učinio nepravdu. Pogrešno je, pogrešno je šta? Presudio pogrešno je presudio. Pa kad je vidio, je tako, da nije drugu stranu saslušao, zamolio Allah da mu oprosti. E, moja braća i sestre, koliko je ovoga danas? Koliko je ovoga danas? Koliko je ovoga danas? Subhanallah i vebhani. Allah te bar kao ta'ala mu oprosti ovo i kaže o tome. Mi smo mu to oprostili i on je doista blizak nama i divno prebivalište ga čekati. Allah ga upozori na njegovu grešku. U tom upozorenju je dokaz da se radilo ovcama, a ne kao što židovi lažu na poslanika, optužujući ga za nekakvu ženu. Kaže uzvišeni, o da lude, mi smo te namjesti kojima zemlje učinili, zato sudi ljudima po pravdi i ne povodi se za strašću da te ne odvede sa Allahova puta. Gledajte, braćo moja, One koji skreću sa Allahova puta čeka teška patnja na ovom svijetu zato što su zaboravljali dan u kome će se račun polagati. Gledajte ovo. Allah te bar kretala naređuje da vodu da sudi po pravdi. Tako je vladao i sudio svome narodu. Allahu posebno drag grob Davud ali salatu selam. U sahih hadisu koji bilježi Buhari i Muslim se kaže Allahu najdraži namaz je Davudov namaz, najdraži post mu je Davudov post. Davud bi pola noći proveo u snu, trećinu bi noći klanjao, noći namaz, pa bi šestinu noći spavao. Postio bi svaki drugi dan. Allahu akbar. Allah je Davuda pohvalio riječima, trudite se i budite zahvalni ovo čeljadi Davudova, a malo je zahvalni među robovima mojim. Vokalilu min ibadi, ibadi šekur. Vokalilu min ibadi šekur. Vokalilu min ibadi šekur a malo je zahvali među robovima mojim. Umro je Davud, ali salatu selam, u 100. godini života. Njegova smrt je spomenuta u mnogim sajih hadisima. Kad smo govorili o Adamu, ali salatu selam, kada on ugledao svjetlo na Davudu, on učeli od sebe mu dao još 40 godina, koji su dodate na ranije, dodate na ranije određeni 60. E, u sahih hadisima se spominje kako je Davud, ali salatu wasalam, bio jako ljubomoran na svoje žene, koji su živjeli u zidinama, opasanim dvorcima, kako se niko ne bi mogao njima približiti. Jednog dana, žene ugledaše čovjeka u unutrašnjosti dvorca, pitale su, ko je ovaj Allahanam? Ako ga Davud vidi, ubiće ga. Davud sazna za ovoga čovjeka, upita ga ko je on i zašto je prešao ono što nije smio. Ovaj mu odgovori, ja sam onaj za kojeg ne postoje zidine ni prepreke. Davud mu reče, ti si melek smrti, dođi i uzmi moju dušu, subhanallah. Odmah se Davud pokorio Allahove naredbi. Pokopao ga je Suleiman, ali sratu salam. I ovaj hadis bilježi ima Mahmed sa jakim senedom prenosilaca. Kome kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallame. Allaho poslanik Davud je bio jako ljubomoran. Kada bi napustio kuću, sva vrata bi zaključao. Tako da niko nije mogao ući kod njegovih žena dok se on ne vrati. Jednog dana izašao i zakucao vrata, njegova supruga je gledajući kroz prozor u dvorište ugledala nepoznatog čovjeka, kako stoji na sredini avlije, reče prisutnima. Kako je mogao onaj čovjek, ovaj čovjek ući tamo kad su sva vrata zakućana? Tako mi je lao, stramotit ćemo se pred Davudom. Kad se Davud vrati, ugleda čovjeka kako stoji na sred dvorišta. Ko si ti? Upita. Ja sam onaj koji se ne boji kraljeva i pred kojim se ne može niko ne dati. Odgovor on. Davud reče, ti si, tako mi je Allaha melek smrti. Pa dobro došla Allahova odredba. Molim Allaha te bar kvitala, braća moja i sestre, da i ovo budu naše zadnje riječi. Kao što je Davud, ali sada to selam rekao, evo meleka smrti, ti si tako mi je Allaha taj, pa dobro došla Allahova Allahova odredba. Molim Allaha Tebarke u tala e, da nas sve usmusti na put uzdanja njegove riječi. Molim Allaha Subhanahu u tala da meni oprosti ono što sam pogrešio, to od mene što sam uh, još šetan, što sam pogodio, to je da Allaha Tebarke u Teala. Mi nastavljamo sljedeći put, inša Allah, u Teala sa uh, kazivanjem o Suleimanu, ali i salatu wasalam. I ostalo mi je, braćo moje sestre, još samo malo, jel tako, znači nakon njega ide u Zeir, a, a, zatim Ali Imran, Zekerija, Jahja, Isa, ali sratu selam, a zatim, a zatim ćemo, inša Allah, u teala, o, o, okušati svoje znanje i ono što smo naučili iz ovog, ovih predavanja o, u našem kvizu koji će se organizovati nakon ovog ciklusa predavanja. Pa se nadam da ćete se, inša Allah, u teala, dobro pripremiti. Nagrade su, tako, nisu ni male. Prva je 100 eura, druga 50, treća je 20 eura. A nakon što završimo, vraćamo ja e, ovu knjigu, e, ja planiram da radimo, inša Allah, pošto sad idemo i uživo subotom, radit ćemo jednu prelijepu knjigu koja govori o Allahu Tebare Keotala, a ona se zove Svojstva milostivog. Zaista, ja jedva čekam, ako me Allah poživi, jedva čekam da se sa vama podijelim ono što je u ovoj knjizi rečeno, a zaista, zaista, tako lijepi stvari, tako ćemo dosta naučiti o našem gospodaru, Azeveđel, a sve što više naučimo o njemu, sve ćemo ga se više bojati, a s druge pak strane, sve ćemo biti bliži njemu, zato što smo ga, što smo ga upoznali, a sve će, i sve će nam i badeti biti čišći i bolji biznila i tjala. Allah vam dao svaki hajr, Alhamdulillahi Rabbil Alemin, Subhaneke Allahume bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خندقي قبري وقبري خندقي وزنادي صامت لم ينطقي فمتى ينفث رشاش متى ذهبا يصبغ وجه الشفق خندقي ومتى أخلع قيدا هدني وثيابا نسجت من قلقي أشرق النور على كل الدنا فمتى يغمر أرض المشرق فمتى يغمر أرض المشرق خندقي شفقي نحن يا فيروز ما عاد لنا أذن تهفو وللحم تحن كل ما فينا جراح ودم نازف من كبد حرات وقد يحيك نار وطني يحميك نار وضى ليس يحميك أراريد وفن ليس يحميك أراريد وفن سألتني في حمانا ظبية أتحب الشوق في عيني صبية قلت لا أعشق حسنا ظاهرا أو أرى الحب عيونا نرجسية إنما أعشق صدرا عامرا يحمل الموت ويزهو بالمنية أدركت سري وقالت ظبيتي أنت لا تعشق غير البندقية أنت لا تعشق غير البندقية خندقي قبري وقبري خندقي فأتى ينفث متى بدني وأثيابا نسجت من طالتي أشرق النور على كل الدنا فمتى يخبر أرض المشرق فمتى يخبر أرض المشرق فمتى يخبر أرض المشرق بسم الله الرحمن الرحيم آيات القرآن بترتيل جميل حدثته عن قصة التحرير جيلا بعد جيل ووقفت في حطين أقطف زهرة الأمل النبيل ورأيت في جالوت ما النيل يبتلع المغرور بكتائب الإيمان بكتائب الإيمان بكتائب الإيمان بكتائب الإيمان بكتائب الإيمان بكتائب الإيمان بكتائب الإيمان بكتائب الإيمان بكتائب الإيمان جنب المصحف الهادي الدليل تمضي كتائبنا مع الفكر المجلجل بالصهيل نمضي ولا نرضى صلاة العصر إلا في الخليل هذا السبيل ولا سبيل سواه إن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 Dakle, je salavat na njega i na njegova sahaba i sve one koji budu slijedili do sudnjeg dana. A zatim, braću uz Allahu u pomoć. Na današnjoj hutbi odlučio sam da pročitamo uvod, početak, znači na samom početku šta je rekao šehol Islam Ibn Taymiyyah u svojoj poznatoj knjizi koja se zove Al-Furqan. Al-Furqan je rastavljač ono što rastavlja, ono što razdvaja od ove riječi Al-Furban je i ime Al-Farur, rastavljač, koje je nosio Umar radijallahu an, zato što je Umar bio poznat po tome da mu je Allah subhanahu wa ta'ala dao ilham i nadavno ga da je bio oštar u rastavljanju istine od Pa ova knjiga koja se zove Al-Urqan, nju počinje šehhul islam Ibn Taymi Rahimahullah Teala riječima sljedeći. A na kraju, prije nego što, što počnem citirati, ćemo ostaviti uz Allahovu poruku, uz Allahovu pomoć poruku i svega ovoga što ćemo pročitati. Pa kaže šehhul islam, ko bude najviše slijedio Allahovu knjigu koju je Allah objavio i poslanika koji je Allah subhanahu wa ta'ala poslao, sallallahu alaihi wa sallam, on će imati najveći furkan, on će najviše i najjasnije i najočitije rastavljati istinu od neistine. Ako bude daleko i ko bude i kad čovjek bude dalji i što je dalji od slijedjenja Kur'ana i poslanika sallallahu alaihi wa sallam, on je dalji od furkana on sve manje kod sebe ima prukana, sve manje ima kod sebe razliko, razlikovanje. I kod njega se miješa istina sa lažima. Kod njega se pomiješa ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala, ibadet milostivo sa ibadetom šeitanu. Kod njega se pomiješa robovanje Allahu sa robovanjem šeitanu. Kod njega se pomiješa istinski poslanik sa onim koji se predstavlja lažno da je poslanik kod njega se pomiješaju Allahovi ajeti i šumhe sa kojima dolaze lažovi, kod njega se pomiješaju Allahovi dokazi sa šumhama, lažovčina. Isto tako, ovi koji su daleko od Kur'ana i svjeđenja sunneta, kod njih se pomiješa stvoritelj sa njihovim stvorenjima sa njegovim stvorenjima. Pomiješaju stvoritelja sa njegovim stvorenjima. Zato je Allah subhanahu wa ta'ala poslao Muhammada sallallahu alaihi wa sallam sa uputom i istinskom vjerom da bi ljude izveo iz mira na svjetlost. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala slanje Muhammada sallallahu alaihi wa sallam i objavom Kur'ana rastavio između istine i laži. Znači ljudima se to pomiješa. Sve im se pomiješa. Čak dotle da im se pomiješa Allah sa njegovim stvorenjem. Pomiješa im se gospodar stvoritelj sa stvorenjem. Sve im se pomiješa. Zato je Allah subhanahu wa ta'ala poslao Muhammeda. A kada je poslao Muhammeda, objavio mu je knjiv da rastavi istinu od laži, da rastavi uputu od zavode, da rastavi razboritost od sljepila i lutanja, da rastavi istinu od laži, da rastavi znanje od džehla, da rastavi ono što je dobro od zla, da rastavi i napravili razliku između puta vjernika i onih koji su sretni i puta nevjernika i onih koji su nesretni. I Allah subhanahu wa ta'ala je poslao i objavio ovu knjigu da bi rastavio između, među, između razdilaženja oko koja su prisutna među ljude. I mi danas slušamo da mnogi se žale na ta razdilaženja. I najviše nas boli i kaže ovo razdilaženje. I tako često se čuje to sa usta ljudi, najviše nas boli to razilaženje. A Allah subhanahu wa ta'ala je poslao ovaj Kur'an da rastavi kod tog razilaže. Kako će Kur'an rastaviti kod ovog razilaženja? Tako što će ukazati i što će se vidjeti šta je istina u svom, u čitavom tom razilaženju. Pa je u tome lijek za sve što smo ovdje spomenuli. Pa kaže na kraju spomenje na kraju ovoga uvoda spominje kuranski ajet iz sure Bekara gdje kaže Allah subhanahu wa ta'ala kana nas ummatan wahida. Svi su ljudi bili jedni ummeta. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين pa je Allah subhanahu wa ta'ala poslao poslanike koji su donosili radosne vijesti i upozoravali i objavio sa njima knjige bil haq u anzela ma'hum ul kitabe bil haq objavio knjige sa istinom zašto? lijahkume bejna nasi fime htelefu fihi da bi se presudilo među ljudima u onome što su se razišli pa evo lijeka kad već nas boli svo ovo razilaženje evo lijeka Allah je objavio knjigu da bi presudila oko tih razilaženja وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات i nisu se oko njega nisu se razišli u